Niki teng daleme, Bro. Sik tak jaremu muni tenanan. Lah nyamo kok teko daleme barang iki, Mas. Piye ta omong sing piye? Waduh omongmu mincra-mincri to kowe iki. Aku ape omong sing tenanan lho. Lah ya tenanan ya tenanan to. Lah nggih niki teng daleme bapa sinten, Bos? Lho, jare tenanan kok teng daleme. Hmm. Wangel men to bocah. Kata-katane sing keluar iki ora padha karo karepmu. Kowe ngejak geger apa to niki niki? Heh. Lah terus lek geger nyang ngopo? Lho ora ning ngono aku ngomong tenanan-tenanan malah Lah tenanan kok daleme? Weh, ayo. Nggih. Kula badhe ngomong tenanan. Ayo. Tenanan. Nah, iki. Lah iki lho. Iki bener. Iki bener iki. Bener yo ngene iki jenenge kowe jujur. jenenge wong bener ngono batin jujur. Lah, kaya ngono kok mlebu TV to, Pak? Kaya ngene iki lho. dalang kaya ngono mlebu TV jane piye to? Lah maksudmu piye to? Maksudmu piye? Ngomong iki lho bengi iki lah, acarane apa ngono lho karepku iki. Lah ni bos ngomong ning ngono eh. telek kok diomong. Sing kangguan dalem. Nggih, niki bapak telek. Eh, alah, alah. Samplok eh, pisan sama sangku. Waplok pisan ning Pak Topik kok Pak telak Pak Topik iki eh pekerja keras iki. Lah lah lah nyapo? Megawe teko keras muni kene cedak <laughs> enek nggih sampe teko Kediri lho nyapo. Hmm, hmm. Maksudku dikai dalan sae wis. Omong no toh. Nyapo. Mas ku pekerjaan Nyapo. Wong iki pantang menyerah ngono lho. Lah nyapo kok pantang menyerah bal-balan piye bendina kok pantang menyerah lho. Maksudnya Pak Topik wilayah nyambut gawe. Ayo. Ayo nyapo ya, Cak. Omong menawa angel. Angel tenan kowe iki. Nyambut gawe Pak Topik iki maksudnya raruh awan raruh wengi ngono lho. Lho ngelokne picek berarti kowe. Ayo. Ayo. Wes iki. Ngelane picek kowe. Oleh angin kowe. Bosok ora kowe. Tegese Pak Topik nek nyambut gawe iki direwangi sirah nggo sikil-sikil nggo sirah. Akurbat ah, berarti Pak Topik. Bakul jamu. Ngantek membanting tulang. Keju goblok wong kutang di meneng. Direwangi adus keringet lho. Kecut. Kene-kene cak Bagus. barang otak juga ya? Pak Kia. Wonten dalem jadi menjadi yang iki menika Bapak Taufik. Buat Pak Ulan sama Mas Agus semoga berkah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah barokah. Allahumma. Amin. Thank ngesakne ngesakne wis wis nang apa Tuh perjalanan aduh tuh tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung apa tak keruwes tengel aku meneng kok bisa nyapa awakmu kok menadamu kaya piano sapa wong aku rengeng-rengeng dhewe Wulujeng dalu Bulimbo Sugendang Mesti ya, mesti ya, ini nyapa toh Ya, jalan gue, jalan gue, Mm. Mas Gareng mm. alhamdulillah seger waras mm. alhamdulillah pengestu panjenengan selamat dumugi mriki mboten alangan sunggal punapa perjalanan lancar lancar sampean nggih ngoten bendungane sampean seger waras menika ingkang dipun eh, ajak. Eh, eh, alhamdulillah saged sowan sedulur warga mriki iki nyapet cerewet tak wantem dhewe lho aku aku gembrene kono ra melok lho Pak wis iya, tak kadang tau saking kowe wong ora pernah. Lah kowe iso ngomong kanca. Oh. Lah pripun to? Oh. Wong kula niku pun ngomong kanca, tetes oh. ngomong kanca. Lah nggih eh. kanca sing endi? Eh. Sing eh. nyuwun pangapunten hmm. sedaya kala wau sampun kinodrat dening Gusti Kang Maha Kawasa kula kalih panjenengan saged pinanggih wonten mriki wonten dalem agung Pak Taufik Bapak Taufik sarimbe pernikahan Kang Putra nggih Wali matul nikah Mbak Wulan Mas Agus Mas Agus dongane dados keluarga sakinah warohmah warahmah eh, dalange gendeng maksudmu lho piye iki piye karepmu iki piye nenek ngomong Mang aku ngomong aku gak ganggu bareng aku ngomong awakmu ganggu. Lah aku ngomong mbok ganggu wae. Sopo? Ganggu sopo? Wae aja macam macem lho. Wis ngomong ya omongne aja ngelokke gendeng ngono. Mboten mboten mboten. Seneng kene aja gaya lho pas ditunggoni karo Upin Ipin ae. Endi? Lah iki? Eh. Aku nek aja ngono, Pak. Aku nek kene kae wae deg-degan terus ya, Bos. Lah nyang opo? Lah untung aku ra geger aku ning kene. Lah ra geger piye? Geger sebab. Omah situ iki. tukang nyuluh kodok lho jebule Pak Karno kene. Lah iya no. Nyuni ya. Untung kowe engke ra disuluh, kowe jek persil kowe gak disuluh. Kowe nganti disosok no piye kowe? Aku ora pengalaman aku marai. Ora ning ngono lho, kono lho Pak, dilakon jero kodok tok to. Lah kenapa Pak Karno? Kula niku tukang nyuluh kodok. Lah kuwi bapakku aku ngono wis. Untung kowe kono dipertemukan karo bapakmu kowe. Kudune kowe berbahagia. Bersyukur. Wis lho ora petuk bapakmu. Karo bapakmu. Janji. Lah nang kene Pak Karno. Pak Karno. Karno. Karno. Lah iya Pak Karno. Oh ndi wong bapak wis dibedati kabeh nang kono <laughs> entek. Ya lah sik uripne kena jak omong-omongan lah wis wafat terus piye kok. Ya nusela bukmu. Lho jangkre mergo piye kok Bapakmu lah kodok. Iya. Bukmu kan bangkak. Lho. Oh. tapuk lah pengalaman kuwi karo kene wong e kaya aku niki lho nah saboku lho nggone Mbah Geng Tenggong lha ki nyampo teko kono ki ngene no ha dhewe kelas e cokrek no ndek ndek nyebut badan badan nun sewu bos iki anu niki wau apa nggih mboten napa-napa lha sir mungkin omong-omongan wos apa omong piye njaluk tak Sirmu omong-omongan ngomong nek tak tonyo lambemu tenan kowe. Sirmu omong-omongan wos apa omong globot? Omong wos. Lah ngono ndang omong. Ya ndang ngomong wos gampang rek. Wos wos wos wos wos wos wos wos wos wos wos sing tenanan lho Pak. Luar omong tenanan. Omong. Omong. Nggih. Niki teng daleme, Bu. Lho, muni tenanan. Lah nyamo kok teko daleme bareng iki lho. Mas. Iya ta ngomong sing piye? Waduh ngomongmu mencra-mencri to Cil kowe iki. Aku ape omong sing tenanan lho. Lah ya tenanan ya tenanan to. Lah nggih niki teng daleme bapak, sinten, Bos? Lho kok jare tenanan kok teng daleme. Hmm. Wangel men to bocah. Kata-katane sing keluar iki ora padha karo karepmu. Heeh. Kowe ngejak geger apa piye to niki niki? Lah terus lek geger nyang ngopo? Lho ora ning ngono aku ngomong tenanan-tenanan malah Lah tenanan kok daleme? Weh, ayo. Nggih. Kula badhe ngomong tenanan. ayo tenanan. Nah, iki, nah, iki lho. Iki lho bener. Iki bener iki. Bener yang ngene iki jenenge wong bener, ngono batin jujur. Lah, kaya ngono kok mlebu TV to, Pak? Kaya ngene iki lho. Dalang kaya ngono mlebu TV jane piye to? Lah maksudmu piye to? Maksudmu piye? Ngomong iki lho bengi iki lho acarane apa ngono lho karepku iki. Lho yen tak ngomong acarane apa? Nun sewu hmm. teng daleme bapak sinten, Bos? Lho, acarane apa jaremu? Kok teng daleme iki piye to kowe iki jane iki? Wah, angel to Pak Momon karo iki aku sowi iki. Sing angel kene lho ngaku penak lho niki lak teng daleme Bapak Pak Taufik. Topik to? Pak Taufik. Dalam rangka wali matul nikah, ah. nikahke putrane Mbak Wulan pikantuk kalian Mas Agus. Dongane dadi keluarga ingkang sakinah mawadah lan barohmah. Amin amin ya rabbal alamin. Ngono lho, ora jelas weh anggite ye. Kowe <laughs> omongan apa? Kokek ta kokek? Omongane wong kene. Nun sewu teng daleme bapak. Kowe arep ngomong apa njaluk dhuwit? Genah Hmm? Aku lah genah nek kene njaluk dhuwit ra nek dhuwit bosokno aku. <laughs> aku ora dibayar ya cengoh apa piye aku. Sing arep bayar kowe sapa wong bengi kowe entek lho. Eh. Loh. malam hari ini eh, seminggu yang lalu wis ditransfer ning aku karo Pak Tope. Lho sampean tanggung jawab piye bahas Aja ngono lho. Lah aku panggah panggane kene no bengi iki. Lah wis tanggung jawab wis dilakoni lho, Pak Gareng yo tak nyang. Lah kene dilakoni, lho dhuwit kene. Bensine, banyu angin. Lah kok sing ngomongi sapa? Pak Pre. Lah njaluk Mas Pre kono nang ngopo eh, njaluk aku? Lah Pre ra duwe dhuwit um bringos tok sing kandel kok. <laughs> Oh, nyek, kulo ngenyek kowe iki. Pak Pre kena sebagai seorang managare eh, lho, manager rumah saku iki tanggung jawabe kali sinten kula? Tanggung jawabe engko karo sapa-sapa sembarang sing okay. tanggung Siap. Hmm. Siap. Tapi aku sora lho ya wis tak entekke lho. Ndek iki wis tak nyicil aku tuku apa ya ndek iki kae. Aja ngedeg-ngedeki to aku. Wis tak entekne lho nyang apa petuk kowe lho tak tukokke akeh ndek. Blonjake akeh blonjake. Hmm. Lah iki aku dikeki loro iki lho. Hmm. Yo ngethak ndasmu ya penak lho ndek iki. Heeh. Hmm, Antem cengelmu kau malam rumah. Aku indo aku. ini menika ini tak bagus. Mas rasa ini ngene, ngono ini Tau dompet ilang dompetku jenenge Pak Yuto <laughs> Alah, alah. <laughs> Ngono ini ae. Asli oke siap. Dalam rangka pernikahan Kang Putra Soko menjadi Pak Taufik gimana kau Mbak Bulan kalian Mas Agus. Pak Taufik Safalas. Taufik Pak, Taufik Pak, Kalian Ibu Sri Utami. Api-api jenenge Pak Taufik oleh Bu Sri Utami. Lho, mantene sing ditu Pak? Oh, Wulan karo Mas Agus. Iki samaca ora dununge nang endi nggone iki. Nang enek gambare gunungan tok, gunungamu tok. Lah kuwi ngarep bukaan tok. Tulisane lho Wulan karo Mas Agus dadi manten. Siap, siap, siap, siap. Kowe nuturi apa wong dadi manten? Kowe wis tau dadi manten purung. Wis tau aku yo ngene iki lho Pak aku, Pak. Sumpah, sumpah ya kaya Mas Agus karo Mbak Wulan iki. Nang adat Jawa ngene iki ya padha Pak tanggapne wayang. Nuwun sewu lho aku enggak. Sampeyan pas mantane percil dugi ta? Aku ki pas ora teko. Kula nggih, kula mboten diundang kok pas mantene mosok. Lha kuwi lali dadi manten lali karo aku. Nanggap aku nanggap jii pe. Lah kok manten nanggap jii eh, lho. Rame Pak. Paling tidak nanggap kerawitan, campur sari wayang nanggap jii lho. Ora aku nanggap wong main mendem rame nenggonku. Lho. Ora maksudku ya syukuran manten. Syukuran manten. Wis padha manten iki lho Mas. Ya iku ora teko tenan kok. Mboten teko kula. Critanono to, critanono. Mas aku manten Jawa ngene iki. Ya wis nggae kuade biasa ngono lho Pak. Ya wis nggae blangkon ngono ya. Helm, helm, helm. Lah lak gwedhi ngono ta dek helm kowe kok dadi manten. Wah. Ya cok cengelmu tenan. Ya ya blangkon iki lho blangkone ya iki lho ireng ngene iki. Masa? Iya Pak. Wis rame aku yo sing delok yo akeh ngene iki. Awakmu yo nyengkelit keris nek. nyapo to keris? Arit ge mbacok mara tuwa crok gondang mati. Lah mara tuwamu lara mbok bacok piye mantu kurang ajar. Mara tuwamu kok bacok rewe mantu kurang ajar. Delem anake yo. Yo gawe keris kene blakon kene keris. Lah aku ra roh ra mbok undang kok. Eh, lah ora teko. Lah ora teko kok rumangsaku. Yes, Pak. Kaya kalungan kembang. Nyapo. Lah apa? Arit lho penak. Dadi penak terus karo ngariti marang tuwa ya ta bacoki cengle. Lho kabeh-kabeh mbok bacoki marang tuwa dibacok cengle ora ya loro-loro kabeh. Ora maksud kembang kene blangkon biasa kene Orang ngerti ya, e. Eh. Pak. Biasa Pak kaya wong jawa biasa. Ya bebetan karo jari ngono ya. Nyapo to jari iki. Lah apa? Krasa iki Maret lho Pak, krosok-krosok kowe enak malan ge bebetan. Heeh, mm -hmm, kaya wong unduh pelem. <laughs> ngalor ngidul kerasa kerasa jarian jarian yogja aku aku raruh aku basa mlane anakku kabarono iya iya ngono kan kancaku ngabari wis ngene iki lho bos kaya Mas Agus ngene kaya biasa ya masang son bareng ngono kuwi lah nyapo to son wong watuk rame 5 terus kayak kirik 5 wah oh oh, oh oh oh. Kireke masa ya jenggong bareng ngono kuwi. Iya jenggong bareng. Goleki nang ndi lho Cil golek kira akeh men ngono kuwi. Ya goleki ning nggen alas-alas lho ben nyatek mbokmu. Iya cok aku takut tenan malah no jare nanggap kiri. Yo gae son sistaime kuwi no. sistem lha iya sisteme kuwi lho dadi manten sih lawakmu wis kaya ting glung ting glung ngono ya dek ya iya ya padha pak ya anu awakmu ya nganggo sawat-sawatan iya iya no balang-balangan iya tak antem seret gawe suruh dek bataku seret jerit lho mantene bocor dek mantene bocor ra sido dadi manten kok semu balang bataku ya bosok no ya suruh diblebet diantemne cerot Lah nyapa kok muni bataku? Bataku jarene. Lah wis kena ngomong suruh ya takon lho kowe kancane kok. Lah raro mbak-mbak, menawa beca kan bismillah. Saka Banyuwangi. Bismillahirrahmanirrahim suruh diantemne mak cerot ngono. Bar wi terus ngideki ndok. Nyapa ndok? Telekno, telek didekek, diotrok-otrok ning ngene marang. Ya mambu kabeh marang tuamu ya nesu goblok e bocah. <laughs> Kowe iki tau rabi ora to? Kowe iki tau rabi ora? aku urung tau aku jek rencana ae. rencana Oh Aku cek cah nom kok padane kowe wis. Ya serabi kaya mbake mase ngene iki lho ya ngidek ndok cerek bar didek terus digoreng. Sing mangan sapa lho? Jerene mbokmu. Cok tekan mbok Ya didek ning kresek iki lho Pak. Ora ro aku ora ro. Terus banting bunder kae. Banting apa wi? Dadu dibanting gak kelutuk. Kok iso dadu lho. Eh, kendi. Ora ro, aku. No Yudha ora teko. Ora teko aku. Sesuk teko, sesuk tak kei sing kasete ora usah takon Mbok syuting aja men mantenmu. Ya tak syuting no. Weh, weh, weh ya lungguh ning kuwade no kade. Lah nyapa ning kuwade? Lah ning ndi? ratan. Ya terak wong liwat kowe. Delok drak awake dhewe kok. Weh, jane kocelok kuwi. Ora ngerti lah, ngel sing dijak mamah nang. Yo ben iki karo banyu putih no kade. Arak, arak. ciu lho. Dadi ngene ngombe kabeh wong kaleng ngene mendem kabeh mantene. Wis sak omah mendem kabeh ngene malah apike dek berarti oh, oh oh oh oh. Kok iso dulang apa ah. anu kok iso arak ngono. Sak keluarga mosok mendem kabeh. Yo cong berarti iki kowe. Eh nggone Mbah Geng cukre enak. Ucal. Taidoni eh. cengelmu tenan. Ya banyu biasa banyu bener, Anu diadai gelas. Kok gelas apa to? gak paralon lho kene paralon sampeyan ta diglogok ya ta diglogok eh. mari ngono dikeran keran terus dikeran ya pomene lambemu mangap cerep <laughs> ngarak dikeran ya apik dek berarti oh pak apik engket mau ya genah ya dulang-dulangan sego barang ngono kae mboten lha apa letong Masak di dulang letong samplok. Apa enak dulang-dulangan? Dulang-dulangan oh, iki. Umume ya sego to, Blok, Blok kowe ra Jawa. Kene aku letong tak goreng, tak kei brambang. Ya enak. Ya kowe tau roh letong ora? Ya wis, letong iki kotoran sapi. Roh ora? Ya roh. Enak ora? Ya jelas gak enak. Oh, berarti tau badok kowe. Oh, Pecel lho iso aku bareng lho catutne kenek. Lah iya ta, wong aku ya ora ngerti rasane kaya apa malah awakmu tau mangan. Lah apa wis ro letong? Ya roh Atos pempuk. Ya empuk. Berarti nek esuk gane mbok demeki. Mok mumuk nek esuk. Saman tau roh telak lincung, Bas. Aku urung tau roh. Oh, ya wis. Bangkrek dibalik gak kena Pak Lur, Pak. Lah teko aku ngono wi. Heeh. Tau roh telek lencung. Urung tau. Ah. Lah we wis tau. Roh. Mambu ora? Ya mambu. Loh, bar mek demek terus mambu berarti. ya Allah pretil kok gragas to. Gragas, gragas. Dulane eh, kok mek klethong mek telek lencung piye to kowe iki? Lah sampean. Lah kowe dagelan kondang lho. Lah piye to, Bos? Lah ditekoki lho. Yonto kaya aku no dolanan iki. Sampean. Oh mek kur tretong telek lencung srintil wedhus. Hmm. tin din din, tin tin ngono dimplokne kancane ora lah gilani bos ngomong ning ngono eh. telek kok diomong sing kakuan dalem nggih niki bapak telek eh, alah alah samplok eh, pisan sangku waplok pisan kok pak topik kok pak telek Pak topik iki pekerja keras iki lah lah nyapo megawe teko keras mrene kene cedak enek nggih sampe teko kediri lho nyapo mhm. maksudku dikai dalan sae wis <laughs> Omong ngono to. Apa? Mas ku angel wis. Nyapa? Wong iki pantang menyerah ngono lho. Lah nyapa kok pantang menyerah bal apa piye bendina kok pantang menyerah lho. Maksudnya Pak Topik wile nyambut gawe. <laughs> Ayo. Ayo nyapa ya, Cak. Omong ngono kok angel. Angel tenan kowe iki. Nyambut gawe Pak Topik iki maksudnya raruh awan raruh wengi ngono lho. Lho ngelokne picek berarti kowe. Ayo. Ayo. Wes iki. Kowe ngelakne picek kowe. Oleh angin kowe kaya. Bosok perang kowe. Tegese Pak Topik nek nyambut gawe iki direwangi sirah nggo sikil, sikil nggo sirah. Akurbat berarti Pak Topik. Bakul jamu. Ngantek membanting tulang. Keju goblok wong kutang di meneng. Direwangi adus keringet lho. Kecut. Maksudnya ngene lho, Cil. Nek kerja Pak Topik kuwi eh uh, carane tekuk kringkel Wah, berarti Pak Topik mlakune ngene lho, Bos. Ya Arcel, ya Allah percel akal. Eh, wis gelem marahi mbok golekno dalan kok marahi. Eh, wis wis iki. Lho tenan nak. Mak topik iki maksudnya nek kerja mati-matian lho Dik. Yo wong urip malah dipateni iki kocok ya kowe jane. Heh, wong sak urip ah, seger waras kok dipateni lho. Sak omong-omongan ora tekan ini piye to maksudnya? Lah piye awakmu piye? Pak topik kuwi nek nyambut gawe kuwi direwangi ra ngerti awan ra ngerti bengi. Berarti ngelokne picek kowe berarti ngono kuwi. Ya ora ora ngelokne kok anu ngono kuwi ora adil. Piye? Maksude Pak Topik iki pekerja keras ngono lho. Lho, megawe napa ning Kediri kono, Bos? Ning keras Kediri ya? Ya Allah, yo kerjane kok ora ning keras, maksudku lek kerja ki kalau apa jenenge? Piye? Lek basa Jawane underpati milang tatu ngono kan? Lho lho lho, mesti dipateni terus ditatu. Berarti dicuil-cuil ngono Pak Topik. Anu do. Napane? tulung mbok ndase dilaki percaya. <laughs> Gak sik nek awak awakmu kan piye sik awakmu. Pak Topik piye wis ngene lho Dang jajal Dang nah, awakmu Dang. Lah nyapa ta? Pak Topik piye ta Mas? Lah wong sebagai piye ngene lho. Lah nyapa piye yus ngene iki Pak Topik iki piyantun sukses. Mergo pekerjaane menyendek iki peng-pengan ngono lho. Wah, berarti nyambut gawe tawur ora ngerti wis sembarang digaweni ngono berarti. Musik. Oh, piye ta? Omong-omong to. Pak Topik ora roh ngene lho carane iki ngomong kan. ngene. Pak Topik, yus ya ngene lah iya dek kerja keras. Nyapa keras barang iki lho. Ning ngene iki lho delok kalau mripat pura lho wong e? Aja nangis. Aja nangis, Pak. Kok Pak oh. nangis kau ora oleh. Wong kudune innallaha masabirin. Nek kancane kita ora iso diomongke nyapa to kowe goblok. runtir-runtir susu ngomong ana rogo iki angel ora jamak angel sing aku ditungake mantene do mbok dituturi mantene kaya ngopo aku soalnya arep ngongkon percaya tak nunturi manten ora tekan ora tekan mah iki kaya modele piye ngono ora tekan ya didongakne mawon muga-muga rumah tanggane Mbak Mulan karo Mas Agus dadi keluarga sing sakinah mawaddah warohmah enggal pikantuk momongan sing putra sol putri soleh iso migunani tumrap nusa bangsa lan agama ngono lho Pawe ndang. Aku ora nuturi sik enom. Manten enom dituturi piye-piye tetep dilungokne. Lah terus sing tuwek-tuwek lho sing angel omong-omongane. Lah kok manten tuwek mbok tuturi lho, kono wis pengalaman kok. E. Ora pengalaman piye lho, umpama ning ngene iki sik umur sesasi rong sasi, setahun rong rong taun ora masalah, ora mungkin ape bengkeran. Lah terus. Lah sing tuwek ngono kaya awak-awakmu kaya aku ngene iki kudune wis dituturi. Duwe dhuwit sithik mlayune ning purel. Ora oleh. ya ora tau to aku ning purel aku wong jujur cah polos sak padakne kowe ae oh berarti ora tau ning BI we BI ndi baru <laughs> bulak indah masuk ning kono apik ah, apik bulak indah bulak indah lho pironan ya nek 150 100 enek 75 nek, ya gak delok to Pak Pak Rono kuwi sing 75 lho nek aku jaken lah lah ngono ngomongi kancane kowe ngono itu gak boleh dadi manten kudune ya selawase sepisan kanggo selawase rungokno Mas Agus karo Mbak Wulan aja nganti cekcok enek masalah apa-apa kudu diomongne rembukan sawaroh apa wae nek permasalahan kudu dimusyawaroh kuwi penting dek awet sing diarani musyawaroh kuwi kanggo menyelesaikan masalah Cek pak. Apa? Ada yang mambu tikus pak. Kau makan apa tuh pak? Nenyak, nenyak. Makan apa? Nenyak. Kau tikus mas. Abar makan luwak. Oh malah. Oh, nih lo bos. Kau lo kandian nih bos. Orang sombong tak kenal. Kau rasa. Temanten luwun ah. sewu. Iya. Manten anyar. Hmm? Manten wedok. Hmm? Wis sesuk esuk nek bar dadi manten. Iya. Kuwi nek adus sing dikosok ya panisik. Ya mesti wajahe. Salah. Sebab di ah, situ ah ah ah tidak bisu. bisa, eh, bisa, tidak bisa, tidak bisa, tangan ini rizik, ora iso, sikile, ora iso, sing? apa, apa, mantan wedok sesuk nak tuh sing dikosok ya apa nese, eh, salah, kecete, salah, apa pak, lah nyapa mikiri mantan wedok adus bareng dagel ya penak, eh? Kowe jane kocrok ya kowe iki jane. Takonmu ngono tapi akhire. Ya bebas to jenenge wong jawab ae. Lah aku nek ndi pertanyaan ya ndang kok iso. Roh roh manten anyar. Ya roh to aku cah. Nah manten anyar. Ya roh no. Aku lak takok ora usah manten anyar. Apa? Iki usume apa to Pak ngene iki Pak? Apa Udan niku usume napa bos namine dalam mriki? Rendeng nggih. Rendeng. Usum rendeng ngene. Heeh. Apa bedane Pak Kaji karo wong edan? Apa meneh bedane Pak Kaji karo wong edan lak ndelok wong kesamber gelap utawa sambar bledek? Wih ngunine biye lah, Pak Kaji biye lah. Pak Kaji ya paling tidak enak sambar meledak. Lap, biar. Asabar lah, Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngantak kaya ngono tuh, ya Allah. Gila Pak Kaji. tidak. Lah, eh. pemandai gendeng biye. Wang gendeng tak, Das, menengahi wang gendeng. Hah, <laughs> kleru Keleru, rah ngono. Sampean beri Pak. Sampean, pemandai Pak Kaji. Pak Kaji. Diel, astagfirullahaladzim. Terus, lawan Apa iki mau? Lawan nah. lawan gendeng, lawan gendeng. Lawan gendeng. Oh, ah. Diel, malah guyu kekel. Hehehe. Nak Pak Kaji, enek samber apa ki? Duduk, duduk dat. Cedier. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Pak Kaji. Ya nek wong edan sambar mledek. Dier. Selfie, Bro. <laughs> Masak wong edan ngono. Dadi wong edan tak berulang. Tayar selfie, Bro. Ora rumasane iki foto apa piye? Ya roh dheke wong dheke ta wedan. Eh. Lho jangkrik malah ngono kancane edan kuwi. Lah aku salah salahe. Ora ning ngono ora usah ngomong. Marudi lebedekan akeh. Aku ki nek mbedheki kowe iki padha karo mbedheki awakku dhewe. Lah napa? Lah kok carane omong kang tanpa kang tanpa ana isine. Nggih. Kowe cara tak bedheki engko paling ya mok jawab. Hmm. Ayo kowe gelem tak bedheke ora jawab. Gelem meneng sewengi uto? Mboten, mboten purun. Lho, lah iya kan wegah to. Mboten. Mulakno aku rasa bedheki kowe. Kowe bedhek ana wong loro kuwi ae. Ngono ta? Piye to? Timbangane bedhekan. Jane bedhekan opo? Ah, bedhekan paling kowe iki tak bedheki ya panggah bercil. Kowe tak bedheki ya panggah judo. Nggih, nggih. Lek kowe bedheki aku kan ya aku panggah rudi. Nggih. Wong nyatane aku karo kowe ganteng aku. Kan ngono. Lah hmm. mosok. Tapi hmm, ta tapi oke awake dhewe ya. Iya ketok. Lah iya wong enom kono tuwek kene kan ngono. Lah iya ning matine dhisik kowe kan ngono lho. Ngopo enek wong ngelokne kancane mati dhisik lho. Saman karo aku ya mesti tuwek aku to. Hmm. Kelahiran tahun piro sampean? Aku wo. Oh. Ah. Aku walu siji. Walu siji eh, diomone kancane. Lah kowe? Nek eh? Aku. Saman piro? Aku pitu-pitu. Pitu-pitu. <laughs> Lah kowe? 85. Wijik 6 we. Saiki 81 karo 85 kan. Ya ke 85. Berarti tuwek aku wong akeh aku kok. Lho, wong oh, tunggal dene sing sambar bledek. Nah, sambar bledek teh terakhir dan ae. Edan kowe. Berarti berarti sampean gak gendeng. Heh? Saman gak gendeng. Lah aku Pak Kajine mau. Nuwun sewu. Tapi nuwun sewu. Nek menurut dokter ahli spesialis kejiwaan. Iya Pak Tobi. Spesialis kejiwaan ki tau ngomong. Ciri-cirine wong gendeng, ciri-cirine wong edan, kuwi nek omong dhewe disaur-sauri dhewe. Contone Contohnya umpamanya aku gendeng, umpamanya contoh. Umpamanya contoh. Tidak, tidak, wah, Tidak, contohnya contoh omong dhewe eh, disaur-sauri dhewe nun sewu bulimbu iki gendeng jenengan minggah mau mulai jam pinten Aku ke jam songo. Jam songo. Jenengan niku kali sinten omong-omongan wau. Lho, omong-omongan dhewe. Lho. Pak. Ciri-ciri. Eh, Pak, lah wong gendeng enak nesune ora, Pak? Ya ya enak, kadang ya enak nesu piye? Ya kadang-kadang. Ha, opo kowe? Kan ora. Ngono. Aran-aran aku. Lah Nun saya unjinan wayangnya wong wonten nusun wis wonten wau. Baladewa nek nesu ngono biasa. Baladewa ora. Sing nesu kemau Anoman. Anoman pripun nesune? Nesune. Iya, Pak. Eh nemen iya. iki, Pak, ya. Iya, iya. Harus sing mbok sampean mulu Pak. Iya, iya. Omong dhewe disawri dhewe ya nesu. Hmm. kita ono dalang mulai tahun piro? Mulai saiki kowe ora ngomongin ngomongan wong loro. Cah kok. Eh. Bas. Apa? Dalang mulai tahun pinten, Bas? dari tahun 99. Wah, malah songo-songo ngantek tekan diane lho. Itu wangel tambanane iya, dhewe iya. wisan. Eh iki pedhot sarape ketemu ya, iso. Eh poronge tak leboni mbledos kok piye ta ya kowe iki. Angel wis ditambani dhewe wisan. Ora lho Mas Amang. Wong wis tau mlebu pasar borong Dik Jajan. Jenengan nate mlebu teng pasar ngetore wong wedok nek tau. Lho medina. Lho Pak wis medina lho Pak. Gendeng mlebu pasar lho gendenge. Edan mlebu pasar nemen lho wisan. Sampeyan nek adus ngono ya ora nggih klambi apa-apa Pak. Udo sampeyan. ya mesti no Pak. Lah dalah lah dalah. Halah halah. Wis ngantek kaya ngono. Cabang bayi. Yuk ngene yuk ditangkap larang men to yo. rumah saku kowe iki kocluk apa kowok ta <laughs> lah piye ta lah kenake niki makarya lho ini makarya anak kundo limbuk apa yo ngomong dhewe iki dhewe iki kose omong dhewe omong-omong iki makarya ngono ya ampun nemen ah. Kang Rudi lagek sadar aku nak wadhe pirang-pirang iki ngaturke lagon yo iya yo lho lho lho sauri dhewe neh Ora oh, jane ngene. <laughs> Kowe dadi Pak Kaji karo wong gendeng nek ngono. pentang-pentang <laughs> sambar bledek to kan <laughs> Nesu. Nesu lho berarti nyolot nemen nek nesu. Heh, nolot nemen nek nesu. Lah terus ngelokne aku gendeng ki lho masalah dasare apa jadi Lho malah ngaku. Lho. Eh? Lho, malah ngaku. Nek tak rungo-rungone susi tembungmu. Padahal ora ngelokne lah awake dhewe ya. Cuman ciri-ciri lho ya. Ciri-ciri lho. Lah tapi mengarah ke sini. Ora. Sadar deh berarti. Heeh. Oh, oh. mulai rada sadar rada. Oh, sik to ngene. Lah terus saiki contone wong aku iki iki manjing. Lah kowe nyejali. Napa? Aku kok ndalang. Nggih. Megawe. Nggih. Lah kowe dadi lawak lho. Penak dadi dalang timbang dadi lawak kowe. Lah. Ya penak. Aku malone gendeng lah apa-apa ning nyatane lho kancaku akeh rombong aku pirang-pirang. Eh. Lah. Mosok kancane ya gendeng kabeh. Lah iya. Iki kocok ya. Yoga-yoga barang melok gendeng. Lala. Hei, Pak. Lah yoga ya ngono kok ya didelok karo penonton ya. Berarti penontonnya term ah. Ayo oh, oh, oh. apa apa. Anu penontonnya masuk tok Pak isine Pak. Bocah rumahku. Bangsane. Tapi suasana ngangsuk saya awan. Mm, bengi. Lho, ya ta Pak, wis kleru lah omong. Iki kok nek bengi terus-terus isu-isu-isu kan awan. Oke, nggih. Ya akhire ya awan akhire. Ya. Langsung pada porosnya masuk. Nggih, nggih, siap-siap. Coba celukno prigel. Ngene. Wah, Iki masak ayang ikel iki. Pak iki. Yang apa? Iki aku, Pak. Lah, lah apa? itu? mulai mulai betul mulai mulai weh mesti apalan agar dikelar tak dek nih sepulamu irungmu yang mekrok ngiwa mekrok nengen ya pene dati dagelan yang ini kisah demak isi dan tak samen bintin no debok kempen pengi laru lulang lulang lu debok malah orang tau protes orang tau njaluk wedak jajal weh isi dan ini pengen kabeh tapi kan wedak bintin no bosok weh dompetmu ayo tapi kan diapa kan kena Ha kapan kapan nih ya kena. Alah bro ya anyep. Ha nek wek gelem ambungono ya ora apa-apa ta iki. Ya. Kan re, rene ambekane. Lah iya. Lah kuwi eh. jenenge malah ora enek polusi, ngono lho. Wong ambekanmu, ambekane percil lambune koyo batang kok. Oh, eh. hiya hiya he. kau yang mempesona anggun senantiasa menawan mewah sayang kau membuatku jatuh cinta bikin ku tergila-gila Hayalku selalu impikan kehadiranmu Walau banget menghadang Ku kan tetap mencintai Wah! Lu ora seneng aku karo kowe. Layak kok nek tremos cilik ning ngene. Marai gelo aku karo kowe, ora seneng aku. Gerang. Ini lho, pepet. Piye ya Allah? Set, iki rada diundurne. Masuk. Wong percil iki modele ngepas-ngepas. Dadi <laughs> cakuran kurang ajar. Ngepas-ngepas. Ngono iki bayangne cara Mas Hasan ngono kok ora iso to. Heeh. Ngene lho sendur tekan Ah, masuk ndur. <laughs> Isa lho ya ne. <laughs> Iso. Tangane rada dilentit. Ah, ah, ah, ah di. Ah, ya mana masuk. Eh. Opo ngono lho. Iki jenenge micin. Micin, generasi micin. Ya.